tragos kai ampelos tragos entai ec bolei tes ampelu ten blasten etroge tutoi di proseipen he ampelos time blapteis megar esti chloe homos hoson su thuomenu oinon chreistusin ego parexo tus haharistus kai bulumenus tus filus pleonectein ho mythos elenchei